Kako budu radili, tako će biti i nagrađeni. Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, bilježi u svome sahihu od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anh, da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, rekao إن لله تسعا وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر U istinu, kod Allaha Đalla Đalaluhu postoji 99 imena, pa ko ih spozna, nauči, vjeruje u njih i postupa po njima, ući će u džennet, on je vitr, Allah Đalla Đalaluhu je vitr i voli vitr. Ibnul Qajim, rahimahullahu ta'ala, kaže... On, Đalla Đalaluhu, svevišnji, poziva svoje robove da ga spoznaju putem njegovih imena i svojstava, da ga hvale njima, obožavaju ga njima. On, svevišnji, voli sve na što upućuju njegova imena i svojstva. On je El Alim, sveznajući i voli svakog onoga koji ima šariatsko znanje. On je El Džavad, darežljivi i voli svakog darežljivog. On je El Vitr i voli vitr. On je svevišnji El Džemil, lijepi i voli ljepotu. On svevišnji je El Afu, onaj koji mnogo prašta i voli praštanje. On je el hajijun, onaj koji se stidi i voli osobinu stida i one koji se njome odlikuju. On je el brr, dobročinitelj i voli dobročinitelje. On je šekur, zahvalni i voli zahvalni. On svevišnji je as sabur, onaj koji je mnogostrpljiv i voli strpljive. On je el halim, blagi i voli blage. Pa želite li, brate muslimanu i sestro muslimanko, da zajedno sa mnom danas razmislite o prethodno spomenutom kako bismo bolje spoznali pojedina Allahova dželle dželaluhu imena, svojstva i njegova djela. Najveće Božje ime jeste Allah, imam Al-Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, kaže najveće i najsveobuhvatnije Božje ime jeste Allah, niko ne posjeduje takvo ime i za ovo ime nema dvojine niti množine. Upravo ovo je i značenje Allahu i Jalla Jalaluhu riječi Hel ta'lemu lehu semija, znaš li da neko ima ime slično njegovom, to jest znaš li da li se neko naziva njegovim imenom Allah. Allah je najveće Božje ime zbog sljedećeg. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame čuo je jednog od ashaba kako u dovi kaže Allahumme, Allahumme inni as'aluke anni ashadu anneke anta Allahu la ilaha illa ant al ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufvan ahad Allahu, Allahu moj, ja te molim i svjedočim da si doista ti, Allah, nema Boga osim tebe, jednoga, onoga koji je utočište svemu, onoga koji nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Nakon toga, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهِ بِسْمِهِ الْأَعْظَمِ الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša zamolio je Allaha njegovim najvećim imenom kojim kada se doziva on dželle šanuhu se odaziva i kojim kada se moli on dželle dželaluhu daje ovo Božje ime Allah najviše se spominje u Kur'anu 2724 puta spominje se ime Allah u Kur'ani Kerimu. Sva druga Božja imena vraćaju se i proizilaze iz ovoga imena, pa se tako kaže Ar-Rahim, milostivi, jedno je od Allahovih imena. El-Kerim, plemeniti, jedno je od Allahovih imena i slično. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Allahu pripadaju lijepa imena, pa ga i dozivajte njima. Pa je sva ostala imena pripisao imenu Allah. Tako ime Allah obuhvata sva ostala imena. Dova najčešće otpočinje riječima Allahumme, što znači Allahu moj. Međutim, da li istinski poznajemo Allaha Jalla Jalaluhu? Ko je Allah. Kada se brige nagomilaju, tuga i jad obuzme, nevolje i iskušenja uvećaju, putevi prekinu, vrata zatvore, vjernik iskreno poviče Ja Allahu, Ja Allah, La ilaha illa Allahu l'azimu l'halim, La ilaha illa Allahu rabbul arši l'azim, La ilaha illa Allahu rabbul samavati wa rabbul ardi wa rabbul arši l'kerim. Pa brige nestaju. Sreća zamjenjuje tugu i jad, iskušenja se smanjuju. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ I mi mu se odazvasmo i te gobe spasismo. Eto tako mi spasavamo vjernike. To vam je u istinu Allah Jalla Jalaluhu kada se kiša ustegne, voda presuši, zemlja zamre, zelenilo, drveće i cvijeće savije i uvehne, harane ponestane, izađu muškarci i žene, mladi i stari, dozivajući silnog i uzvišenog Ja Allahu, Ja Allah, pa se oblaci skupe, kiša prokapa, zemlja natopi, bilje iznikne i uzbuja, drveće živne, cvijeće procvjeta, وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَهُ وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج i ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju spustimo kišu, ona ustrepće i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. To vam je u istinu Allah djelle djelaluhu. Kada se bolesniku bolest poveća, tijelo oslabi, koža boju promijeni, ruke i noge ukoče, pogled zastane. Liječnici, bespomoćni, bilo šta da učine, izbezumljeni zastanu srce zadnji puta snažno zakuca, pa bolesni doziva živog i vječnog, uzvišenog i svemoćnog. Ja Allahu, ja Allah, dova se uslišava, lijek spusti i bolest iščezne. Wa ayyub وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من در واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين i Ejubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostiviji. Mi odazva smo i nevolju mu koja ga je morila otkloni smo i vrati smo mu milošću našom čeljad njegovu i uz njih još toliko da bude pouka onima koji nas, samo nas, obožavaju. To vam je Allah. Jalla Jalaluhu, kada lađa duboko u more zađe, oblaci nagomilaju, vjetrovi zapušu, nebo boju promijeni, gromovi zagrme, svjetlice zasvijetle, tmine se nadviju jedna iznad druge, talasi uzburkaju, poigravajući se sa lađom, a duše putnika u grlu zastanu. Potop i smrt očekuju Tada srca se usmjere ka onome koji sve vidi i čuje, usmjere se ka onome koji se odaziva molbi nevoljnika, pa se glasovi povise i svi u glas uzviknu Ja Allahu, Ja Allah! Dova nevoljnika se uslišava, smirenost, olakšanje i spas dolaze, tmine nestaju, oblaci se razilaze, sunce grane, život kao da iz početka krene. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى حتى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا ظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أن الله omogućava vam da kopnom i morem putujete pa kada ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navali na njih sa svih strana i oni se uvjere da će nastradati. Iskreno se mole Allahu, ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni, a kada ih on, Allah, izbavi, oni odjednom, bez ikakva osnova, čine nered na zemlji. O ljudi, o ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovom svijetu uživali, samo vama šteti. Nama ćete se poslije vratiti i mi ćemo vas o onom što ste radili obavijestiti. To vam je Allah Jalla Jalaluhu. Kada se avion u visine digne i zaplovi između nebesa i zemlje, pa kontrolor dojavi kvar, pilot ostane bespomoćan da učini bilo kakvu korisnu stvar. Žene zavrište, djeca zaplaču, muškarci rješenje ne mogu da nađu, strah i sve obozme, međutim nekolicina smirenih i prisebnih kod Allaha Jalla Jalaluhu se zauzme, pa skrušeno zamole, ja Allahu, ja Allah, Allahova milost se spušta, njegova neizmjerna blagodat dolazi, srca se smiruju, duše vraćaju, avion se sretno i uspješno spušta. Kada plod u majčinom stomaku odbije da dođe na ovaj svijet, pa se porod oteža i zakomplikuje, majka predosjeti kraj, smrt, dozove onoga koji ispunjava potrebe, odagnava nevolje. Ja Allahu, ja Allah, plač i strah nestaju, suze radosnice nastupaju, najslađi glas majčine uši čuju. Allah joj blagoslovio novorođenče, učvrstio ga na dobročinstvo svojoj majci i učinio ga od Allahovih dželle dželaluhu dobrih robova. Kada se iskušenja povećaju, najučeniji od ljudi se izgube i nemoćni postanu da bilo šta učine, obrate se sveznajućem i silnom. Ja Allahu, ja Allah, o ti koji si podučio Ibrahima, poduči i mene. O ti koji si prosvjetlio Sulejmana, mudrošću prosvjetli i mene. O Allahu, gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila, stvoritelju nebesa i zemlje, poznavaocu nevidljivog i vidljivog, o ti koji presuđuješ između svojih robova u onome u čemu se oni razilaze uputi me tvojom voljom na istinu u onome u čemu se razilazi. Ti si doista onaj koji na pravi put upućuje koga hoće od svojih robova. Tada dolazi ustrajnost i postojanost, čvrstina i nepokolebljivost. Viditi se proširuju, iskušenja smanjuju, rješenja pronalaze, prihvataju i primjenjuju. Cijenjeni muslimani, to vam je u istinu Allah uzvišeni, spas u tegobi, prijatelj u samoći, zaštitnik i pomagač u malobrojnosti. Njemu se obraća bolesnik od čije su bolesti liječnici već digli ruke. Obraća mu se i traži lijeka. Njega doziva pogođeni nevoljom tražeći strpljenja i u njegovoj odredbi zadovoljstva, pa se propušteno nadoknađuje, a izgubljeno boljim zamjenjuje. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون onima koji kada ih kakva nevolja zadesi kažu mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo silnog i uzvišenog doziva mazlum, onaj kome je učinjeno nasilje, znajući da između njegove dove i Allaha nema pregrade, doziva ga vjerujući u njega i njegovu pravdu pa kaže Enni maglubun fantasir, ja sam savladan pa ti mi pomozi. Allahu se obraća onaj kome je uskraćeno potomstvo, moleći samo njega uzvišenog da mu podari čestito potomstvo. Rabbi inni vahana l'admu minni. واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedila, a nikada nisam, kada sam ti, gospodaru moj, molbu uputio nesretan ostao. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe kao blagodat tvoju sina, da naslijedi mene i porodice Jakubove i učini gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan. O, Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi ime će mu Jahija biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. Svaki od ovih nada se Allahu, njegovom odazivu, njihovim molbama i zahtjevima, ispunjenju njihovih potreba i odagnavanju njihovih nevolja, a ništa od toga nije daleko od Allahove dželle Đelaluhu svemoći, ništa od toga Allahu dželle Đelaluhu nije teško ispuniti, niti je u tome potreban i čije pomoći. Koliki smiraj osjeća vjernik, vraćajući se Allahu, pribjegavajući samo njemu u teškim situacijama, pa ga svevišnjeg doziva dovom kojom ga je dozivao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame. Gospodaru moj, gospodaru sedam nebesa, gospodaru arša veličanstvenog, Gospodaru naš i gospodaru svega, o ti koji daješ da zrno i košpica raspukne, o ti koji si objavio Tavrat, Inđil i Kur'an, utječem ti se od zla svakog stvorenja koje je u tvojoj vlasti. Ti si prvi i prije tebe nije bilo nikoga drugog. Ti si posljednji i nikoga poslije tebe nema. Ti si najuzvišeniji i nikoga iznad tebe nema. Ti si najbliži i nikoga bližeg od tebe nema. Vrati moj dug i sačuvaj me siromaštva. O vjernici muslimani, Allah dželle Jalaluhu kaže za sebe Kulla jevmin huva fi še'n Svakog časa on se zanima nečim Oprašta grijehe Daje izlaz iz tegoba Jedan narod uzdiže dok drugog spušta Oživljava mrtvog i usmrćuje živog Odaziva se onome koga moli Liječi bolesnog Obogaćuje siromašnog Podučava neznalicu Upućuje zalutalog i zbunjenog Kišu spušta na mrtvo i suho suho pa ono zazeleni i uzbuja, hrani gladnog, oblači neodjevenog, prihvata pokajnika, nagrađuje dobročinitelja, pomaže mazluma kome je nepravda učinjena. To vam je Allah djelaluhu. Jalla jedan jedini, jedan koji je utočište svemu, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije, koji sve stvara i čini skladnim i koji sve smjerom određuje i nadahnjuje i koji čini da pašnjaci rastu, nebesa je sazdao i planine nepomičnim učinio i zemlju poravnao, pa je iz nje vodu i pašnjake izveo, obskrbu i blagodati svoje spustio. To vam je Allah Jalla Jalaluhu, onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv, velike dobrote, sveobuhvatnog znanja, silni i mudri. Sa nekoliko zapovjedi Ibrahima je na ispit stavio, odazvao se Junusu kada je u tminama zavapio. Uslišao je dovu Zekerijahu pa mu je u poznim godinama podario Jahju, te gobu je otklonuo od Ejuba, a smekšao željezo za Davuda. Vjetar je podčinio za Sulejmana, more rastijepio za Musa, a k sebi uzdigao Isaa. Mjesec rastijepio radi Muhammeda, sallallahu alaihi wasallame. Huda je spasio, a njegov narod Ad uništio. Saliha je spasio od nasilnika, a njih učinio nepomičnim i mrtvima dao da vatra bude hladna i spasonosna za Ibrahima. To vam je Allah Jalla Jalaluhu. On na smijeh i na plač navodi, on oživljava i usmrćuje, on čini sretnim i nesretnim, on daje i uskraćuje, on podiže i spušta, uzvisuje i ponižava, Nuha je uputio, a sina mu u zabludi pravedno ostavio, Ibrahima je odabrao, a oca mu udalio, Luta spasio, a ženu mu uništio, na faraona proklestvo spustio, a ženi mu asi svoju milost milost i uputu podario. O vjernici muslimani, doista u srcu postoji rana, u srcu postoji rana koju neće zacijeliti do iskreni povratak Allahu Jalla Jalaluhu. U srcu postoji grubost koju neće potisnuti ništa drugo do iskreno prijateljstvo sa Allahom Jalla Jalaluhu u trenucima osame. U srcu postoji žalost koju ništa ne može zamijenuti do radost spoznaje Allaha Jalla Jalaluhu i njegovih imena, njegovih svojstava u srcu plamti vatra koju ništa ne može zagasiti do zadovoljstvo Allahu im dželle dželaluhu naredbama i zabranama, zadovoljstvo njegovom odredbom u srcu se nalazi praznina koju ne može popuniti ništa do ljubav prema Allahu Jalla Jalaluhu, povratak njemu, iskren, istinoljubiv odnos prema njemu, tu prazninu, dunjaluk i sve što je na njemu ne može popuniti kao što ljubav prema Allahu Jalla Jalaluhu, tu ljubav ništa ne može zamijeniti. Neka je slavljen Allah subhanahu wa ta'ala, uzvišeni i milostivi, neka je slavljen i hvaljen onaj čija je milost pretekla srđbu, onaj čiji je oprost pretekao kaznu. Nema nikoga da više doživljava uznemiravanja od stvorenja, o uzvišenom Allahu Đalla Đalaluhu kažu jedu Allahi maglule, Allahova ruka je stisnuta. Kažu inna Allahe thalithu thalathe, doista je Allah jedan od trojce i pored svih ovih uznemiravanja. Allah ih poziva da se pokaju pa kaže efela jatubune ila Allah wa jestagfirunahu wallahu gafurur rahim. A zašto da se oni pokaju? Allahu ne pokaju i od njega oprost ne zatraže, a Allah mnogo prašta i milostiv je. Svevišnji Allah je ovakav prema nevjernicima, pa kakav je tek prema vama, muslimanima, grešnicima. Neka je slavljen Allah, dobročinitelj plemeniti. Ima li većeg dobročinitelja od Allaha Đelešanuhu? Koga je to dozivao, pa mu se on nije odazvao? Ko je to dozivao Allaha Đelešanuhu, pa mu se Allah Subhanahu wa ta'ala nije odazvao? Ko je to zatražio nešto od Allaha Subhanahu wa ta'ala, da on njegovom zahtjevu nije udovoljio? Ko se to okrenuo prema njemu, Allahu Đelešanuhu, a da ga je Allah Đelešanuhu odbio? on, Đalle Đalaluhu, uzvišeni dobročinitelj je. I od njega potiče dobročinstvo. On je plemenit i od njega potiče plemenitost. Kada vjernik i vjernica spoznaju ovo najuzvišenije i najveće Božije ime i šta vjerovanje u njega zahtjeva neminovno svako vjerničko srce mora osjetiti velike ljepote, blagodati i koristi od koji su i neizmjerna ljubav prema Allahu Jalla Jalaluhu. Allahu uzvišenom daje se prednost nad sobom samim, porodicom, roditeljima i svim ljudima, jer On uzvišeni jedini je istinski Bog koji se obožava, jedini je stvoritelj i obskrbitelj, Njemu se posvećuje sva ljubav, voli se ono što on voli i prezire se ono što i on, Đelle Đelaluhu, prezire. Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, je rekao, kod koga se nađu tri svojstva, osjetit će slast imana, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega drugog, da drugog čovjeka voli samo radi Allaha dželle Đelešanuhu i da prezire da se vrati u nevjerstvo kao što prezire da bude bačen u vatru. Spoznajom Allaha Subhanahu Wa Ta'ala samo njega obožavamo, veličamo, slavimo i hvalimo, samo se na njega oslanjamo, samo od njega uzvišenog strahujemo, samo se njemu nadamo, samo radi njega klanjamo, postimo, zaklinjemo se, koljemo kurbane, i sve druge ibadete činimo samo njemu i radi njega subhane. Spoznajom Allaha Jalla Jalaluhu vjernik spoznaje izvor svoga ponosa, svoje snage, moći i ugleda. To je Allah Jalla Jalaluhu, njemu uzvišenom pripada snaga, moć, slava, ponos, pa i vjernik i vjernica. Trebaju tražiti ponos samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pojedini ljudi misle da je moć, slava i ponos u imetku, pa ne prođe mnogo vremena, a njihov imetak ode od njih ili se oni rastave od njega i ne mogu ga ponijeti sa sobom na drugi svijet. Drugi misle da je ponos i slava u položaju i funkciji, zato žrtvuju cijeli svoj život, pa kada dođe kraj, ipak od svega toga moraju se rastaviti. Na kraju opet kažu, ma gna anni malijah. Ma agna anni malije, heleke anni sultanije. Moj imetak mi ništa ne koristi i moja moć, vlast je propala. Stoga vjernik i vjernica ponos i slavu, ugled i veličinu traže samo kod Allaha Jalla šanuhu koji je rekao وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ i ti se osloni na živog koji nikada neće umrijeti. od koristi vjerovanja u ovo Božje ime jeste i smiraj srca, radost, prijateljstvo s Allahom subhanahu wa ta'ala. Šejhul Islam ibn Taymiyyah alihi rahmetullah kaže slast, radost, lijepo i ugodno vrijeme, život i drugo što je nemoguće opisati postiže se samo spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala, potvrđivanjem njegove jednoće i vjerovanjem u njega subhanahu wa ta'ala. Stoga su pojedini učenjaci govorili, ja se nalazim u stanju pa kažem, ako će stanovnici dženneta biti u ovakvom stanju, onda će doista živjeti lijepim životom. Ako će stanovnici dženneta, džennetlije, biti u ovakvom stanju kada uđu u džennet, onda će doista živjeti lijepim životom. Allaha Jalla Jalaluhu molim da nam podari istinsku vjeru u njega subhanahu wa ta'ala, da spoznamo njega, Đelle Đelaluhu, njegova imena, njegova svojstva, onako kako to on od nas traži i zahtjeva. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da se smiluje nama, našim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama. Molimo ga, Đelle Đelaluhu, da bude zadovoljan s nama dok smo na Dunjaluku, da bude zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti i njegove pomoćnike da nam uzmu dušu. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da bude zadovoljan s nama sutra kada nas izvede pred sebe da nam svidi obračun. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين عقيدتي عد إلى ظله الظليل التماسا اهندا والرضا وحسن الصلاة حيث يكسوك حلة من حنان وأمان في هجمة العاديات وترنم بذكره فهو غرس سوف تجني ثماره اليانعات يا إلهي يا إلهي يا إلهي خطايا جوارح مسرفات ما جهلت المقام أو كان قلبي مشرئبا إلى دروب العصاة ضعف نفسي وحسن ظني بربي جرني للقصور في واجباتي يا رحيما بعبده يا عفوا يا محل الأمال والمكرمات وضني بالقضاء وامنون بفضل وببرد للعيش بعد الوفاة يا ركن خاطري وسلوى فؤادي ليس إلا إلى رضاك التفاتي منك حولي وقوتي واتكالي يا نصيري فلا تكلني عنداتي وفي قلبي يا خالقي وارض عني فالرضا منك منتهى الأمنيات أنت ألبستني من الفضل ثوبان بل ثيابان فضاضت ضافياتي يا غياث الملهوف من كل كرب يا معينا للمرء في المعضلات لا تدعني لحادثات الليالي وأجرني مما به الغيب واتي وقني من لهيب نار تلظى بسياج من التقى والثبات يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي